այսօր ծրագրում։ Առանց հացի օրեր կտրոնների տրամադրման առաջին ու երկրորդ փուլերի միջև ինչ եք կերել։ Ստեփանակերտում հիմա մարդիկ հանդիպելիս միմյանց ողջությունը չեն հարցնում։ Կարողացել ես հաց ձեռք բերել։ Առաջին հարցը սա է լինում։ Սեպտեմբերի 5-ից 8 օրվա համար կտրոններ են բաշխել ու թորնանցավ եւ ոչ քիչ կտրոններ մնացին չիրացված։ Հույսեր էին կապում կտրոնային համակարգի հետ, որ յուրաքանչյուրին հասանելիք 200 գրամ հացը հնարավոր կլինի գնել առանց հերթի, առանց ջղեր քայքայելու։ Փարերի մոտ գրեթե նույն վիճակն էր, ինչ մինչև կտրոնների բաշխումը։ Ամենագլխավոր պատճառն ըստ երևույթին անգամ 8 օրվա համար ալյուրի անհրաժեշտ քանակություն չունենալն էր սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարն ասել էր, թե 8 օրից հետո այլ ձևով է կազմակերպվելու կտրոնների տրամադրումը, այնպես որ դյուրին լինի քաղաքացու համար։ Վերջին 8-րդ օրը հերթում սպասողները նույն հարցն էին տալիս վաղն ինչ ենք անելու, հաց վաճառելու են, եթե այո, միայն նրանց, ովքեր կտրոնները չեն կարողացել իրացնել։ Գիր փերթերը գնալով անզիջում դարձան։ Երբ սկսեցին ոչ բոլոր փռերին ամեն օր ալյուր մատակարարել, առանց հացի մնալու կասկածները խորացան։ Եվ սեպտեմբերի 12-ին հացի կտրոնով վաճառքի վերջին օրը անակնկալ չէր նախարարության ուշ երեկոյան տարածած տեղեկությունն այն մասին, որ հաջորդ օրը հաց վաճառվելու է միայն այն անձանց, ովքեր չեն կարողացել իրացնել 8 օրվա համար նախատեսված առաջինից 8-րդ կտրոնները։ Ինչ ուտեին նրանք, ովքեր իրացրել են, որտեղից հաց գնեին, այս մասին ոչինչ ասված չէր։ ասելու բան չկար, որ ասեին։ Հարցի պատասխանը թողել էին մեզ, ինչ արել են անցած ու թորերին կտրոնները իրացնել չկարողացած անձինք, նույնը արեք դուք։ Ինչ արել եք հացի կտրոններով վաճառքին նախորդած 6 օրերին, երբ ընդհանրապես հաց չէր վաճառվել, նույն կերպ շարունակեք։ Անսպասելին այն էր, որ լրացուցիչ օրը եւս ոչ բոլորը կարողացան հաց գնել։ Մեկ օր էլ ավելացրին երեք միայն սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարությունն իրազեկեց, որ սկսվում է կտրոնների տրամադրման երկրորդ փուլը։ Հուլիսին քիչ չէին դեպքերը, երբ խանութների հացի դարակները դատարկ էին մնում։ Արդեն նախկին պետնախարարը պատճառներից մեկը համարել է այն, որ ոմանք սննդի պակասը լրացնում են հացով, գնելով օրվա սովորական պահանջից շատ։ Չես կարող շղթել։ Կտրոնային համակարգով մցված սահմանափակումը յուրաքանչյուրին օրական 200 գրամ հաց հանգեցրել է նրան, որ հատկապես միայնակ տարեցները մնում են կիսակախցած։ Կատաղի գները նրանց հետ են պահում առաջին անհրաժեշտության այլ սննդամթեր գնելուց։ Մի քանի ամիսը հասել սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության վարչական շենքի մոտ ու իրենց վրթովմունքն են հայտնել։ Ներապրուսն ինչ է, մի կտոր չորհած, էնել հրեն հա, երկնքից կախված Հառաչանքի ծերունին այսպես էր նկարագրում գյուղացու դարը կյանքը։ Մեր հացը հիմա ոչ միայն երկնքից է կախված, այլև ճշնամու տրամադրությունից։ Ձյուն չտեղար, անձրև չտեղար, հասկա չեր բարձրանա ու գյուղացու ամբարը կմնա արդատարկ։ Այդպես էր երկու դար առաջ։ Գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Հացահատիկայինների համար տարին բարենպաստ չէր։ Եղած բերքն էլ մեր պնդաճակատությամբ ենք հավաքել։ Տշնամին թիրախավորում էր գյուղ տեխնիկան։ Բարձրադիր Սարուշենի ծորենի արտերի հունձը մինչև այժմ ավարտված չէ տեղումներն են խանգարել, ադրբեջանցիներն են կրակում կոմբայնի ուղությամբ։ Վիճակն այնպիսին է, որ ծորենը արտից հասնում է ալարաղաց, անձրև եկավ, չի հասնում, ճշնամին կրակեց, չի հասնում, ու ծորենը ալյուր չի դառնում, ալուրը հաց։ Նստը դժվար է առանձնապես Ստեփանակերտում։ Միայն մի քանի ապրանքների գներ նշեմ։ Կարտոֆիլի կիլոգրամը 3000 դրամ է։ Եթե 1-1 համեմատաբար ցածր գնով պատահում է, պիտի պատրաստ լինես հերթ կանգնելու։ Կաղամբը 2000 դրամ է, լոլիկը նույնքան, վարունգը 2500 դրամ է։ Մեկ բալոն մեղրն առաջարկում են հանգիստ չբորբոքվեք 65000 դրամով։ Ձվի հատն արժե 700 դրամ։ Հիմա հավերը ոսկե ձվեր են ածում։ Մի 10 տարի սրանից առաջ քաղաքապետի որոշմամբ արգելվեց Ստեփանակերտում ընտանի կենթանիներ ու թռչուններ պահելը։ Եվրոպական ոճի շենքեր են կառուցում Ստեփանակերտում։ Մայրաքաղաքի բնակիչ ենք։ Հարիր է մեզ գյուղացուպես անասուն խնամելը։ Կենթանիներ ու թռչուններ պահում էին հիմնականում արվարձաններում, ծայրամասերում։ Կրկժանցին օրինակ գյուղացի եղել ու մինչև այժմ գյուղացի մնում է, անունով է Ստեփանակերտի։ Հրաժարվեր կով ու հավ պահելուց հարկադրված էր հրաժարվել ու կատ, պանիր, ձու գնել խանութից նույն կերպ եւ հին Արմենավանում Աչափնյակում, երբ քաղաքապետարանում գլխի ընկան, որ սխալ որոշում են կայացրել եւ որոշ թղամասերի բնակիչների թույլ տրվեց կրկինը զբաղվել անասնապահությամբ, արդեն ուշ էր։ Մարտիկ անասունները վաճառել էին որքան էլ ժամանակակից շենքեր կառուցվեն։ Քաղաքի արտաքին տեսքը բարելավի, Ստեփանակերտը մեծ գյուղաքաղաք է։ 100 տարի է ընդամենը, որ քաղաքի կարգավիճակ ունի, եւ այստեղ քաղաքային մշակույթ դարևս ամբողջապես չի ձևավորվել։ Գյուղն ու գյուղացին են պահել Արցախը 90-ականների պատերազմի ժամանակ։ Ստեփանակերտցիներն ընտանիքներով նույնիսկ անծանոթ գյուղ են տեղափոխվել, ոչ միայն հրետակոծությունից, այլև սովից փրկվելու համար։ Նրանց անշահախնդրորեն օթևան են տվել, սննդով ապահովել։ Ստեփանագերտում ձևավորված վաշտերն էլ զինված օկնության են հասել, պաշտպանել գյուղերը ճշնամու ոտնձգություններից։ Դժվարությունները մի համուր ուժերով հաղթահարելը միասնությունն է հաղթանակ բերել։ Տարիների ընթացքում փոխվել ենք շատ, դարձել ենք եսակենտրոն, շահամոլ։ Գյուղացու համար հիմա ոսկե ժամանակներ են, կրակի գներով են վաճառում իրենց աճեցրածը։ Այո, չարչարվում են, բայց այն փողը, որ վճարում են ապրանքի դիմաց, նույնպես չարչարանքով են վաստակում։ Արևտուրը բլոկելը չէ, իսկ եթե վերավաճառողն է խառնվում, քերթում են ոչ ոսկորը։ Երբ Ստեփանակերտին շտապում էր գյուղի պաշտպաններին օգնության, ճշնամու հարցակումը հետ մղելու իր կյանքն էր վտանգում։ Այսօր նրան այդ գյուղի բնակիչը իր բնակավայրի պաշտպանության կամ ազատագրության համար զոհվածի ընտանիքին է վաճառում իր թանկ ապրանքը։ Ասածս ոչ բոլորին է վերաբերում, եւ անհատներ, եւ առանձին համայնքներ օգնության ձեռք են մեկնել ցանոթ բարեկամի նույնիսկ անծանոթի։ Վերին հորաթաղցիներն իրենց բանջարանոցի եւ այգու բերք ու բարիկից բաժին են հանել Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատության սաներին, օգնել են ճարտարցինները թթի դոշաբով, երբ արդեն մատնացույցան են նրանց, ովքեր չեն օգնում նեղ վիճակում հայտնված իրենց հայրենակիցներին, խավարը կնահանջի։ եթե չեմ սխալվում, օգոստոսի վերջին առանձին խմբերի կտրոններ են բաշխվել։ Շնչին մեկական կիլոգրամ միս, ձավարեղեն ու կարտոֆիլ է նախատեսված հատկացնել։ Կարտոֆիլ միայն առաջին օրն են հատկացրել, միս մեկ-մեկ հատկացնում են, հաճարել, ոչ թե հաճարի ձավար, այլ հենց հաճար։ Հերթ չկանգնես, ձեռք չես բերի։ Մարդիկ զզվել են, հոգնել հերթերից։ Եթե սпасեն առանց հերթի ժամանակների, վախենամ, այլևս ապրանք չլինի։ Կարտոֆիլը, որ երկրորդ հաց է համարվում, ինչպես զմրանն էր, չգտնվող ու չափազանց թանկ ապրանք է։ Գառնանը պետությունը գյուղացուն կարտոֆիլի սերմացու է տրամադրել գնի սուբսիդավորմամբ։ Այդ նույն գյուղացին իրեն արժեքից ցածր գնով վաճառված կարտոֆիլը մշակել ու հիմա փող է սարքում։ Գնի գյուղացու չվճարած մասը պետությունը սուբսիդավորել է նաև Ստեփանակերտցու տված հարկերի հաշվին։ Դե խիղճը բարոյական կատեգորիա է, դրանով փոր չի կշտանում։ Գյուղնախարարությունը երևի պիտի խիստ լիներ ու սերմացու հատկացներ բերքի մի մասը պետությանը վերադարձնելու պայմանով։ Գները զսպելու համար Ստեփանակերտցիներն առաջարկում են, որ պետությունը գնումներ կատարի իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանցից ու տրամադրի միրգ բանջարեղենի խանութներին գների սահման որոշելով զուգահեռաբար կազմակերպելով շրջիկ առևտուր։ Իշխանությունները չեն հուսադրում, որ որոշ չափով կբարելավի վիճակը, ասում են ավելի ծանր ժամանակներ են սպասվում։ Եթե անցած զմրանը հայտնի ասացվածքն էինք մտաբերում, «Էշ մի սատքիր, գարուն կգա»։ Ու համբերում հիմա արջևում գարուն չէ, նոր ձմեռ է, որը կդիմավորենք անպատրաստ, եւ ուտելիքի pašարը նկատի ունեմ, եւ ջերուցումը։ Որևէ բան կանխատեսելը դժվար է։ Մի օր առաջ չգիտենք ինչ է լինելու վաղը, ասածս միայն արտաքին անվտանգությանը չի վերաբերում։ Մեկ օր առաջ օրինակ չգիտենք թեկուզ եւ կտրոնով նախատեսված 200 գրամ հացը կլինի մեր սեղանին, թե ոչ, որքան ասվի, թե մարդ է ոչ միայն հացիվ, այլև բանիվ, միևնույն է, առաջինով է պայմանավորված երկրորդի լինելը գեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Սա ամենևին չի նշանակում մտածել ստամոքսով, բայց սոված մարդը չի կարող խոսել վեհ գաղափարներից։ Դրա համար ճշնամին ավելի է սեղմում պաշարման օղակը։ Ունեցած քչի արթարացի բաշխում շատ բան չի ուզում Արցախցին։ Նրան հունից հանում է եւ շարունակ ճանշում մեկի յուղվելը, մյուսի դաղվելը։ Շատերն են հույս կապում նորանդիր նախագահի հետ, հավատալով, որ նա կամք ու վճռականություն կունենա մաքրելու իշխանական կառույցները աղտից, հաստատելու կարգ ու կանոն երկրում, կունենա խոհեմություն ճիշտ կառուցելու հարաբերությունները թե Հայաստանի, թե արտաքին աշխարհի հետ։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թողարկումը հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։